we are talking about Buddha's equality. We have finished two qualities. Chúng ta đang yeah. học ừ. về các phẩm chất ân đức của Đức Phật và chúng ta đã học xong hai ân đức. So we'll continue Buddha's qualities. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về các ân đức Phật. Uh, before starting our talk, we will pay respect Buddha by reciting in the Modasa three times. Trước khi học, chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Phật bằng niệm Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Buddha's qualities. There are many, many qualities of the Buddha. But uh, the, mo the most famous quality is Itipiso, e Bhagava, Arahant, etc. There are nine qualities of the Buddha. Nói về ăn Đức Phật thì Đức Phật có rất là nhiều ăn đức. <coughs> Giữa những ăn đức đó có chín ăn đức được nhiều người biết đến nhất đó là Itipiso, e Bhagava, Arahant, vân vân. อิติปิโสภะคะวะอะระหัง we uh-huh. finished. finishedอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธ it is also finished today อิติปิโสภะคะวะวิจาจรณะสัมปันโน và chúng ta đã học ân đức Titipiso Bhagawa Arahant Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là ấn cúng đã học xong và Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là chánh đẳng giác hay là chánh biến tri chúng ta học đã xong hôm nay chúng ta sẽ học qua ân đức à, Itipiso Bhagava Vichacharana và Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là bậc minh hạnh túc À, last time Bante said that this time and this week Bante will teach about uh, Sama Sambuddha, uh, what the oh. Buddha knows. Is yeah, ờ, okay, okay. Do Bante remember because we haven't learned about that. Bante oh, ờ, okay. introduce introduce about some um, Sama Sambuddha only not yet uh, teach uh, what the Buddha knows. Okay, yeah. Good memory. You have a good memory. Thank you, Montes. What's sorry yeah. to have No, I don't remember. Yes. No, no the same, but it is a good. Uh, yes. So, so yeah, what the Buddha know is uh, all, all Dharma, all Dharma. What are all Dharmas? Yes. Uh, Sankara, number one is, uh, there are nine, nine dhammas. We call it Nyaya Dhamma. Nyaya Dhamma. Nyaya Dhamma means uh, the Dhamma to be known. The Dhamma to be known. It is Nyaya Dhamma. So number one, Sankara. Formation. No. Or created, can say uh, formed, created because any Dhamma has causes, they are gossips. So created by gossips. It is the sankara we bought. Mm. So as a Vedama, sankara means uh, Chaita, Chetasika, Rupa. Those are those are formation. So uh, those are everything in the world. Uh, everything in the world are formations, created things, uh, created by causes. So everything has causes. So no creator <laughs> in the world, all are created. So it is called the Sankara. It is the number one. Okay. Yes, Bhante. um, hôm trước ngài dạy về phân đức chánh biến tri hay chánh đẳng giác ngài chỉ mới giới thiệu cho nên hôm nay ngài sẽ dạy tiếp ân đức uh, chánh đẳng chánh giác là là đức phật ngài biết tất cả mọi thứ tất cả các pháp như vậy à, các pháp đó là gì thì hôm nay thầy sẽ giải thích thêm um, Đức Phật biết à, tất cả có chín cái pháp ừ, hoặc là năm pháp Neya. Neya là những pháp cần được giác ngộ, cần được biết rõ. Đầu tiên đó là Sankhara. Sankhara là được dịch là các hành. Các hành là các hoặc là các pháp hữu vi, các pháp được cấu tạo có hình tướng và các pháp này ở trong vi diệu pháp thì chia ra đó là tâm tâm sở và sắc pháp à, và như vậy tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là các pháp hữu vi các pháp được cấu thành bởi nhân và quả à, do có nhân này cho nên nó có tạo thành pháp này chứ không phải tự nhiên và không có một cái đấng sáng tạo không có một đấng tạo chủ nào tạo ra các pháp này mà nó đều do nhân và quả như vậy các pháp này nó có sự cấu thành ờ, và nó biến hoại cho nên được gọi là các hành sankhara. Next one is uh, vikara. Vikara number two. Vikara. Vikara is uh, you may translate uh, uh, something changing or changes. So it is no no reality. Uh, the movement, uh, the will movement of reality. Uh, so bodily and bodily. So number one is uh, about the changes. There are five things. Uh, number one is we call the vajivinyati, vowel intimation. Uh, so we have this mouth. Uh, this is a reality, materialities. We have a sound, it is also reality. But uh, Baba intimation is uh, uh, something, the way of movement. For example, when we produce a sound, sometimes it may be slow, sometimes it may be fast, slow and fast, uh, or loud, uh, uh loud uh, quite, I want to say quiet or soft, uh, soft. So like a singer, they may, they may sing uh, different ways. So high and low, slow and fast, uh, loud and soft. Uh, so it is ways. The Buddha also know it is the ways of reality. real materialities. Uh, so, but it itself are not real. But people people think, oh, he sing very good, something like it. His song is very good. I like it, something like that. So uh, it is ways. In the same way, next one, bodily intimation. We call it in Bali, Kaya Vinyati. Uh, kaya Winyadi is a bodily, uh, like a way of bodily movement. So we may show in this way, we may show in this way. So uh, some people show maybe like, okay. So, so this hand is a reality or uh, rubas, materialities. But dhanasa may done is this and that ways. So we may like it. What is that? We need to know. It is just changes uh, changing of a reality, a way of movement of a reality. You may do in this way, you may do in this way, you may do in this way, something like that. Like a dance, you see dinosaurs. they dance many different ways. Now, if we, we don't know, we may adapt. to the to the dancing. What is that? We need to know. The Buddha teach. It is weaker. It kind of changes. So bodily intimation and verbal intimation. The next one is uh, lahuda. Lahuda is lightness. So sometimes our body is light. So for example, the neck is light, so sometimes heavy. So what is it that? If we have a good materiality in here, so we are we feel light. It is not not something it is a uh, good materialities, something changes because of good mind, good weather, good food. So we have a lightness in the body. So not something separate from the body. Uh, so next one is uh, mudra softness. For example, now we are we are healthy, body is soft. Uh, we can do this and that way. But if we have something problem, uh, may not be solved. We cannot do something, uh, something hard or like that. Uh, next one is uh, kaminyata. Uh, is, uh, may translate wieldiness. Wieldiness is something ready to do, something healthy, something strong. So now if I'm healthy, I'm ready to speak, ready to talk. So yeah, uh, when you are ready now, because of healthy body, uh, good materialities uh, arising, so become light, become soft, uh, become wealthy. So altogether five, bodily intimation, bodily intimation, lightness, softness, wealthiness. These are five artificial materialities, not real materialities. Uh, so the changes of real materialities, it is called vikara. It is also known by the Buddha. Okay. Yes, Và cái pháp Niya tiếp theo mà Đức Phật giác ngộ đó là Vikara. Uh, pháp biến đổi hay sự thay đổi của các pháp pháp biến đổi này bản chất nó không phải là pháp thật mà nó dựa trên các cái pháp chân đế và nó có sự thay đổi sự hoạt động của các pháp chân đế nó biểu hiện ra những cái hình tướng hay những cái hoạt động cho nên à, giống như là nó thật nhưng mà nó không thật nó không có thực tính không phải là xác thật ví dụ như khẩu biểu tri khẩu biểu tri có nghĩa là biểu hiện của cái miệng cái miệng là sắc thật và âm thanh chúng ta nói ra là sắc thật nhưng cái sự phát ra tiếng nói sự um, cử động của cái miệng đó là những cái cái sắc không thật do có sự cử động giữa các yếu tố đất nước gió lửa với nhau mà những âm thanh được phát ra và như vậy thì hoạt động của cái miệng nó là biểu hiện của cái sắc sắc thật cho nên nó được gọi là khẩu biểu tri và à, cũng tương tự như vậy chúng ta có thân biểu tri tức là những cái biểu hiện của thân à, ví dụ như cánh tay của chúng ta là có thật à, chúng ta giơ cánh tay lên chúng ta làm một cái cử chỉ gì đó ví dụ như giơ ngón tay cái lên hoặc là chút ngón tay cái xuống hoặc là làm một cái vòng tròn như là ok thì đây là những cái biểu tri tức là những biểu hiện của cái thân để tạo ra một dấu hiệu nào đó ngầm hiểu với nhau về những ý nghĩa mà dấu hiệu thân bày tỏ cho nên được gọi là thân biểu tri và dựa trên sắc thật là thân tứ đại mà có những cái hoạt động những sự thay đổi của À, phân biểu tri và tạo ra rất nhiều cái cái ý nghĩa ý nghĩa khác nhau mà mình quy định với nhau à, cũng giống như vậy khi à, có xác thật là miệng và có âm thanh một người ca sĩ có thể tạo ra rất là nhiều âm thanh bằng các những cái cử động khác nhau lúc thì cao lúc thì trầm bổng du dương và người ta đắm say trên dựa trên những cái âm thanh đó và đắm say dựa trên cái thân biểu tri bằng những cái nhảy múa những cái cử chỉ uyển chuyển đó và người ta cho đó là thật nhưng thực tế nó là những cái sắc không thật và nó chỉ là thân biểu tri và khẩu biểu tri mà thôi và những cái này là nó là sự biến đổi thay đổi của những sắc thật ngoài ra còn có uh, sắc khinh là sắc nhẹ tức là những cái vật chất vi tế nhất trong cơ thể chúng ta nếu do thời tiết do thức ăn do nghiệp hay do tâm à, tốt thì nó sẽ tạo ra những cái sắc nhẹ gọi là sắc khinh nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng à, và cái sự nhẹ nhàng này nó nó cũng là không thật nó nó thật nhưng mà nó không phải là sắc chân đế nó dựa trên sắc chân đế mà nó có biểu hiện như thế và nó thay đổi dựa trên các cái điều kiện tương tự chúng ta sẽ có sắc nhu là sắc mềm mại à, và sắc thích nghiệp tức là khi chúng ta cảm thấy khỏe khoắn à, sẵn sàng để làm một gì đó hay sẵn sàng để nói là sự cấu tạo sự à, hợp thành bởi những nguyên nhân dựa trên sắc chân đế có thật tức là tứ đại tạo ra những cái trạng thái khỏe khoắn mềm mại và khinh an nhẹ nhàng à, và chúng ta um, uh, nhìn lầm tưởng là nó là thật thì Đức Phật ngài cũng hiểu biết về các cái pháp biến đổi này một cách cặn kẽ đó là có năm pháp là à, thuộc về Vikara tức là cái cách biểu hiện à, hay là sự biến đổi của các pháp đó là thân biểu tri khẩu biểu tri sắc khinh sắc nhu và sắc thích nghiệp number three lekhana lekhana lekhana is a characteristic So characteristics of formations, realities. So in the number one, we have set formations. They also have uh, uh, characteristics. So characteristic has two types. One is individual characteristics the other one is uh, common characteristics. So now we mean common characteristics. So all formations have uh, common characteristics. What are they? Those are nature, impermanence, dukkha, suffering, another non-self. So they are three characteristics. So in this body, we have formations, different formations in the eye, what kind of materiality, in the ear, what kind of materiality. When we speak, uh, which kind of materiality are arising. So it is formations. Anyway, everything in the body or in the world, although it is a mentality or materiality, every day have these three characteristics, nature impermanence. So even one thing, small thing, uh, never be eternal, never be permanent. So always arising and perishing. Or uh, perish and arise. So in our body, everything is changing. So, for example, if we sit longer, uh, slowly our energy lose and lose. So after that, we have to walk. Mm. If you have eaten a very long time, uh, when longer and longer, you will be weak. You need to eat again. <laughs> so that means foods are producing the materialities, energies, but it is also losing. Because of losing, you have to eat again. Cannot finish <laughs> the whole life. Uh, eat, digest, eat, digest. Only this is samsara. <laughs> So, so everything environment, it is one characteristic. So therefore we say widely not stable, shakeable, um, mm, may say in many way, many words. Uh, so uh, because of no permanence, um, we have to repeat Gananga. Eating have to repeat, cooking have to repeat. <laughs> so if permanent, no need to repeat. So in the Buddha time, there is a prince, Nuroda. Prince Nuroda. Uh, he didn't know anything about the world. Uh, even in food, he think, uh, where the food come from? Only from the bowl, he think. <laughs> don't know rice, uh, don't know planting uh, plowing. So Bande Nuroda is like that. Even if he don't know Uh, like uh, no, nothing, don't know. Uh, one time, uh, he asked mother, please give me cake. Because of asking Gananga, so mother mm, have no more, no more cake. So mother said, no, no more. But uh, Nuroda Prince did, did, didn't know what is no. <laughs> So please give me nothing cake, <laughs> nothing cake. So, oh, mother, mother thought, oh, my son don't know nothing. So give empty, empty cup, empty cup. By that time, because of his they were put the cake into the em, em, empty cup, empty cup. So become is inside. <laughs> so at that time, oh, nothing cake is the best, he thought. <laughs> Before my mother didn't love because I didn't give a this, this kind of nothing cake. So only now my mother gave, gave this kind of cake. He, th- he thought nothing cake. because I didn't know, it is given by Deva, but, but by Deva. So uh, Nirodha is like that. So one time, other people told about the about the farming, uh, farming. So even you stay household life, you need to do farming how to do? Uh, first of all, you may need to plow. Second time, you may put water. After that, uh, you may plant the seeds. After that, you may pull the grasses. After that, after mature, uh, you may collect those uh, patties. Uh, so in this way, other people told him. At that time, he asked the question, how long? When it finished, when it is finished. So he asked this question. So it is a, you, you need to do the whole life. Why not finish? Next year you do again. Next year you do again the whole life you need to do. Because uh, you, you get a rice, uh, you eat it finished, you sell finished. Oh, if uh, I need to do the whole life, it is very boring. So uh, I want ordain to <laughs> be free from samsara. Yeah, everything in the world always a path impermanent. Because of this, we need to do something again and again, earning money day after day, never finish. Do you want to do such a kind of job? Repetition the whole life. So because of this, uh, wise people don't trying to do, don't want to do such kind of job. So the one who has Parami usually may ask this question, when it will finish? Uh, like that, what is the end? They want to know ending point. So if something is impermanent, never end, we need to do again and again. So even eating, we have to eat again and again. So, so anything in the world, one characteristic is embodiment. Next one is suffering. Suffering. So because of rising and perishing, being oppressed by rising and perishing, so it is uh, suffering. Even eating, it is suffering. So because of needs, we have to eat. So even there is some there, there is a suffering. So in the body, even everywhere we can get a disease. Ear have an ear doctor. We have a nose, have a nose doctor. We have an eye, eye doctor. So in each, there are many kinds of disease, many kinds of problems. even one place, no safety. So because of this, it is a suffering. It is its characteristics, formations characteristics, common characteristics. We may have different things, I yeah, different, but uh, uh, the characteristics, one thing is the same. It is a suffering, it is an embalmment. Next one, another non-self. Self means owner, manager, creator. This idea, it is a self, but not have such things. We say self or soul, just a word, just a view, but no reality. In the body, even in the mentality, in the materiality, not have a soul, not have a manager, not have a creator, not have an owner. So owner means if you own this one, so you, whatever you like, you can do. Not connected to other people. But our body is connected to many people, uh, connected to different disease, connected to different enemy. So many of them can disturb our body, our properties. Many of them can disturb everything in the world. So because of this, this body is a non-self. So three characteristics, impermanent, suffering, and non-self. So The Buddha no formation, the Buddha no changes, the Buddha no characteristics. Okay. Cái pháp thứ ba mà Đức Phật giác ngộ đó là Lakkhana, là các tướng trạng của các pháp hành, các pháp hữu vi, các hành sankhara thì có nhiều và có nhiều tướng trạng khác nhau. Tuy nhiên, à, có những cái tướng trạng chung cho tất cả các cái pháp hữu vi này đó là vô thường khổ và vô ngã ví dụ như trong thân này có mắt tai mũi lưỡi thân và những cái sắc pháp khác nhau à, ở từng cái bộ phận cơ thể ví dụ trong mắt thì có những cái sắc pháp những, tức là những cái cấu tạo à, thuộc về con mắt những thành phần cấu tạo nhỏ nhất thuộc về con mắt nó khác với những cái cấu tạo à, của tai vân vân uhm, tuy nhiên à, nó đều có chung một cái tướng trạng à, xin lỗi ba tướng trạng và tất cả những cái pháp trên thế gian dù lớn dù nhỏ à, đều có chung ba tướng trạng đó đó là vô thường và nó không bao giờ nó thường hằng nó luôn luôn sanh lên và diệt đi và trong thân này cũng vậy nó biến đổi trong từng sát na ví dụ như khi mà bạn ngồi lâu thì bạn bị tuột giảm năng lượng thế bạn phải đứng dậy để đi bộ bạn cảm thấy mệt mỏi bạn phải thay đổi tư thế à, hoặc như bạn không ăn trong một thời gian dài thì cơ thể bạn yếu đi không có sức và do vậy bạn phải ăn lại như vậy thức ăn nó cung cấp năng lượng cho cơ thể nó là cái à, sắc vật thực và um, cả đời chúng ta phải ăn cái sắc vật thực này để mà nuôi dưỡng cái thân tứ đại này cứ phải ăn vào phải tiêu hóa rồi cái năng lượng nó mất đi chúng ta lại phải ăn tiếp phải tiêu hóa làm lặp đi lặp lại một cái thứ như vậy rất là nhiều lần cho đến hết đời và đây chính là vô thường vô thường có nghĩa là nó không ổn định nó thay đổi liên tục nó biến hoại à, và do vì nó vô thường cho nên nó phải lặp đi lặp lại chứ nếu nó thường hằng thì chúng ta chỉ cần ăn một lần chứ chúng ta không cần lặp đi lặp lại và chúng ta không cần phải à, làm lụng vất vả để mà kiếm ăn do vậy mà đức phật ngài ngài biết hết tất cả những cái tướng trạng của các cái pháp ừ, hữu vi và thời đức phật có ngài anuruddha à, lúc mà ngài còn nhỏ thì ngài rất là có phước báu lúc ngày chơi à, với bạn bè thì ngài à, còn bánh để ngài chơi cá cược gì đó thì ngài cứ yêu cầu mẹ là cho con bánh cho con bánh thì khi người mẹ đem bánh ra mà lần nào thì cũng hết thì bà không còn nữa cho nên bà mới nói là không có bánh ừ. thì ngày hồi giờ ngày chưa bao giờ nghe tới một cái chữ là bánh không có à, là không có bánh thì ngài nói thì cứ cho con cái bánh đó cũng được khi ngài mẹ ngài mới nghĩ ồ con ta không có biết được cái chữ không có à, cho nên bà muốn dạy cho ngài à, cái về cái sự không có này và mình đưa một cái bát hồng mà đậy lại và đưa cho ngài nhưng mà do phước báu của ngài trong những kiếp trước thì chư thiên mới đặt vào đó bánh của chư thiên và khi ngài mở ra thì trong đó có bánh và ngài ăn cái bánh với hương vị của chư thiên thì rất là ngon ngài mới nói ô cái bánh không tón này thật là ngon và mẹ ta không có thương ta lâu nay không có cho ta ăn cái bánh không có này và cái bánh không có này tới bây giờ ta mới biết thì đó là do phước báu của ngài à, khi ngài lớn lên có một lần thì những người khác mới nói về cái công việc của người gia chủ tức là nếu mà ngài sống một đời gia chủ thì ngài cần phải làm cái công việc đồng án làm ruộng à, nếu mà ông ở nhà thì ông cần phải làm ruộng đó là phải cày phải dẫn nước vào ruộng phải gieo hạt phải tưới phải chăm sóc lúa và đến khi nó chín thì phải gặt phơi vân vân thì ngài mới hỏi rằng là à, nó trong thời gian bao lâu thì nó xong thì người ta mới trả lời không có xong làm cả đời ừ, cứ phải lặp đi lặp lại hàng năm mỗi năm đều phải làm bởi vì có gạo ăn hết gạo hoặc là bán hết gạo thì phải làm tiếp mới có lại để mà ăn để mà bán thì cứ như thế năm nào cũng phải làm và không thể nào không làm trên ngày mới nghĩ ô à, sống như vậy thật là chán lắm à, cho nên tôi sẽ đi xuất gia để giải thoát khỏi cái vòng luân hồi này do vậy mà mọi thứ nó đều vô thường nó đều lặp đi lặp lại trong cái vòng sinh tử luân hồi này do mọi thứ đều vô thường cho nên cần phải lập đi lập lại à, cần phải đi làm để có tiền để à, có thức ăn để ăn uống nhai nếm tiêu hóa rồi lại đi làm tiếp rồi có thức ăn ăn uống tiêu hóa tiếp như vậy cả một đời các bạn có muốn cái cuộc sống như vậy hay không người trí họ luôn đặt câu hỏi đời sống này để làm gì à, và bao giờ thì chấm dứt và những người có ba la mật thì họ luôn đặt câu hỏi chừng nào mới chấm dứt những cái việc như vậy cho nên à, những người trí thì họ luôn suy xét về vô thường và không muốn lặp đi lặp lại một cái chu trình bởi vì các pháp nó đều vô thường cho nên phải lặp đi lặp lại hoài như thế và do sự lặp đi lặp lại như vậy nó có một cái tướng trạng thứ hai tướng trạng chung của tất cả các pháp hữu vi đó là khổ bởi vì vô thường cho nên cái sự sinh và diệt nó liên tục nó tạo ra một cái sự đè nén và nó gây ra một cái trạng thái khổ và bất cứ cái gì có cái gì thì cũng sẽ có khổ như chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân à, thì có mắt thì có khổ của con mắt ừ, chúng ta phải đi bác sĩ mắt và có rất là nhiều loại bệnh về mắt chúng ta có tai có rất là nhiều loại bệnh về tai và có bác sĩ để chữa cho cái bệnh tai về bệnh mũi bệnh lưỡi bệnh thân vân vân và tất cả cái thân thể này nó rất là nhiều cái bệnh tật và trên thế gian này không có một cái chỗ nào an toàn không có một cái chỗ nào an toàn bởi vì tất cả các cái pháp nó đều có tướng trạng là vô thường do vậy nó có tướng trạng là khổ và tướng trạng thứ ba của các pháp hữu vi đó là tướng trạng vô ngã khi chúng ta nói về chữ ngã ngã là một người chủ nhân một người sáng tạo hay là đấng sáng tạo hay là một người quản lý điều hành hay là một linh hồn nhưng đây chỉ là một cái loại tri kiến và tri kiến này nó không có thật nó chỉ là một tri kiến sai lầm mà thôi bởi vì trong thân này nói về phần à, vật chất tức là sắc hay là về phần tâm thức tức là danh thì nó đều không có một chủ thể nào ở đó cả bởi vì chủ là sao nếu mà làm chủ thì muốn làm gì thì làm ừ, được quyền sử dụng cái sở hữu đó và không có sự liên hệ đối với những người khác hay là không có liên hệ với những vật khác nhưng trên thực tế không phải vậy thân này có liên hệ đến những người khác có liên hệ đến những các cái tác nhân bên ngoài và chịu rất là nhiều sự phiền nhiễu từ bên ngoài đưa lại mà không hề có một chủ thể nào điều khiển được bên trong hoàn toàn do vậy mà tất cả các pháp trên thế gian đều có tướng trạng vô ngã không có chủ thể và như vậy ba tướng trạng um, vô thường khổ và vô ngã được đức phật liễu tri giác ngộ một cách rõ ràng thấu suốt như vậy đức phật biết thứ nhất là các tất cả các pháp hữu vi à, sự vận hành hay sự thay đổi của các pháp hữu vi và tướng trạng của các pháp hữu vi Next one is uh, Nibbana. The Buddha know Nibbana. So uh, to know Nibbana, you need to practice formations, changes, vikara changes, and the characteristics. So here you can practice a sankara as a sankara Uh, formations, form the by conscience, created by conscience. So, if so, it can reduce the perception of being, perception of me or mine. It is the right thing to practice. Sabe Sankara or Asankara, you can practice. Changes Vika, about the Vikara, you can understand as a changes. Uh, now we are speaking, maybe loud, maybe quiet, maybe slow, maybe fast. It is a, the changes of a reality, nothing real. About the bodily movement, it is a, just a changes of um, materiality, body. So as a vikara, vikara as a vikara, you can reflect, not in reality. So if you practice in this way, it is producing good mind. About the characteristics, you can do so. Sabbe sankara anicca, all formations are nature. Sabbe sankara doka, all formations are doka. Sabbe sankara anatta or sabbe dhamma anatta can say. Sabbe sankara anatta, for the Vipassana practitioner, you can do Savisankara Anatta. All formations are non-self. If so, it is right view. Uh, just a brief way to practice Vipassana. <laughs> so according to here, so Sankara is a Sankara, formation is a formation, <laughs> changes as a changes. Uh, you can reflect the nature dukkha anatta. So if so, it is a right view, right thought, right effort. knowledge is arising within you. So those kind of practicing is called vipassana. If you practice vipassana, when you are mature, everything may appear or arising or perishing. You may understand very deeply and quickly as a suffering, non self, as a embodiment. When it is mature, your mind will reach somewhere which is new, no arising, no perishing, no embodiment, uh, so but permanent. So it is we call it nibbana. So the Buddha know The Buddha also knew Nibbana. This is number four. Not just worldly conditions, worldly things the Buddha know. Also the Buddha know Nibbana, beyond the world. <clears throat> In Myanmar, uh, there is a uh, one famous actor famous actor. Now, very famous. After maybe at the age of about 60, he ordained as a bhikkhu, uh, passed when now. So when he was as an actor, fam famous actor, he went to the Mengon Sierra Deepika Dara asked a question. <laughs> so approached Mingon Sierra Mingon Siaro also didn't know him, although everybody know him. <laughs> so so he asked a question to the Sierra, Oh, you you said you always said about the Nibbana Gananga. Where is, where is that? How is that? So he asked Sarah. And Sarah asked back him, uh, do you fighting Buddhist? against him Buddhist? Uh, no, I'm not fighting, but I want to be a real Buddhist, he said. yeah, here's something uh, maybe because a very famous one, something different from other people. So at that time, Mingun Seattle told him, because of not knowing something, if you think there is no, how is your knowledge to know the reality which they really have. So, means uh, uh Nirvana is beyond the world. Okay, uh, you want to know that, but uh, there are steps before knowing that. Uh, do you know something reality? Uh, which uh, existing now uh, within you, do you know? So that means uh, to uh, know Nibbana, first of all, we need to know what are formations, what are characteristics. After that, only we can know Nibbana. Because of this, uh, Mingun Sera said, uh, so because of not knowing, if you think there is no How is it your knowledge to know which you have? So Minglings are answered in this way. So that means that you need to know formation, you need to know changes, you need to know characteristics. So Nirvana is far from you. So but the Buddha, know not just the formations, the changes, and characteristics. The Buddha knows something beyond the world. It is a Nibbana, number four. Number five is uh, Panyati. Panyati uh, concept, conventional uh, truth uh, concept. So even we have things, we have names. So the Buddha also names or what is this? So in Vietnamese, in English, in Myanmar. So know everything in Pali. So it is names. Uh, so it is very difficult. Let's say Vichika Buddha. Bhikkhu Buddha know formations characteristics, but he cannot give a name. He cannot explain about the formations are very detailed to understand for the other people. So because of this, the Buddha know formation, the Buddha know changes, the Buddha know characteristics, and the Buddha know Nibbana, and the Buddha know names. So because of this, the Buddha can teach Dhamma in many different ways. So to know names also uh, very difficult. Altogether five. So, so it is called Nyaya Dhamma, the Dhamma to be known. Only the Buddha can know. So Vijaya Buddha may know formation, may know uh, changes characteristic, but I don't know names, cannot explain with many words to understand for the other people. Okay. Yes, Và cái pháp thứ năm mà Đức Phật biết đó là pháp Niết Bàn. Sau khi Ngài đã biết tất cả các pháp thuộc thế gian là pháp hữu vi, sự thay đổi của các pháp hữu vi và các tướng trạng của pháp hữu vi, các đặc tính của pháp hữu vi là vô thường, khổ vô ngã thì Ngài còn biết đến một pháp khác vượt lên khỏi thế gian đó là niết bàn đây là một pháp chân đế mà không thuộc pháp hữu vi không có các trạng thái vô thường khổ và vô ngã và nó vượt lên thế gian này khi mà một hành giả muốn đắc niết bàn thì vị ấy trước nhất phải biết được các cái pháp hữu vi tức là phải hành để hiểu rõ pháp hữu vi là gì à, pháp hữu vi thuộc về chân đế là gì và hiểu rõ các sự thay đổi của nó các tướng trạng của nó các đặc tính của nó như là sự vô thường khổ và vô ngã và sau khi thấy được các pháp hữu vi các sự thay đổi và tướng trạng như vậy bằng nhiều cách nhiều lần khác nhau ở đây thầy chỉ nói tóm tắt về cách hành vipassana thôi còn hành cụ thể thì sẽ có rất là nhiều cái bài tập để làm khi thiền sinh thấy tất cả các sắc hữu vi ở dưới dạng vô thường khổ vô ngã rồi thì đến một lúc nào đó trí tuệ của vị ấy sẽ chín mùi và vị ấy sẽ tâm của vị ấy sẽ đạt đến một cái trạng thái à, mà hồi giờ chưa đạt đến ở đó không có vô thường khổ vô ngã và đó chính là niết bàn à, và đức phật biết pháp này rất là rõ ở myanmar có một à, người diễn viên nổi tiếng ở trong những thập kỷ trước thời ngày minh mingun sayadaw còn tại tiền lúc ngài là vị đệ nhất tam tạng và cái người diễn viên nổi tiếng này lúc đó là khoảng 60 tuổi sau này ông có đi xuất gia và ông đã chết lâu rồi thì khi mà còn làm diễn viên nổi tiếng thì có một lần ông đi đến ngài Minh Quân ra và ông hỏi ngài một câu lúc ấy ngài thì không biết ông là ai mặc dù mọi người ai cũng biết ông là diễn viên nổi tiếng nhưng mà ngài không có quan tâm ngài cũng không biết thì ông mới hỏi ngài một câu rằng là Ồ, ờ, các ngài luôn luôn nói về niết bàn cứ nhắc về niết bàn hoài như vậy niết bàn nó ở đâu và nó như thế nào thì ngài Minh Quân Xe Đo mới hỏi lại ông rằng à, có phải ông đang chống lại Phật Phật tử hay không hay Phật giáo hay không à, ông đang giống như là um, tranh luận đấu tranh với Phật giáo hay hay sao khi ông ấy nói dạ không con chỉ muốn trở thành một người Phật tử um, thật sự mà thôi tức là muốn hiểu rõ niết bàn á một người phật tử chân chánh thì ngài mới mới lúc đó ngài mới trả lời cho ông rằng bởi vì ông không biết xin lỗi không có nghĩa rằng bởi vì ông không biết một thứ gì đó mà nó không thật có trí tệ của ông làm sao có thể biết được cái vượt lên trên thế gian khi mà ông chưa biết được hoàn toàn về thế gian này tức là chưa biết được các cái sự thật chân đế ở thế gian thì làm sao có thể biết được sự thật chân đế vốn vượt thoát thế gian tức là niết bàn ừ. nếu ông muốn biết niết bàn thì trước nhất ông phải biết hiện tại các cái pháp hữu vi nơi thân tâm ông nó là những pháp gì trong cơ thể ông trong tâm thức của ông nó có cái gì nó gồm những gì cấu tạo thành thì lúc đó ông mới có khả năng hiểu về cái pháp ừ, mới là mới có đủ điều kiện để mà có khả năng hiểu về cái pháp xuất thế gian là niết bàn nghĩa rằng là một người muốn biết được niết bàn thì phải hiểu được các pháp hành tức là sankhara các pháp hữu vi bao gồm danh và sắc chân đế sự biến đổi của nó các tướng trạng của nó thì sau đó vì đó mới có thể có khả năng biết được niết bàn và đức phật ngài biết rõ tất cả những pháp này ừ, đức phật chánh đẳng giác ngài biết rõ bốn pháp như thế bao gồm pháp thế gian và pháp xuất thế gian là niết bàn ngoài ra đức phật chánh đẳng giác ngài còn biết về pháp panyati có nghĩa là pháp tục đế hay là chế định chế định là gì là tên gọi là quy ước quy tắc mà con người tự đặt với nhau tự quy định với nhau để hiểu về một cái đồ vật hay một cái sự việc một ý nghĩa nào đó ví dụ như ngài thiền sư mới dơ một cây viết lên thì ngài nói cái vật này chúng ta quy định tiếng việt nó là cây viết tiếng anh nó là một chữ khác tiếng myanmar nó là một chữ khác hay tiếng trung quốc nó là một chữ khác và những cái chữ cái tên gọi đó nó được gọi là chế định à, hay là tục đế cây viết nó không thật có nó chỉ là một cái khái niệm để chúng ta quy ước với nhau chỉ về một cái đồ vật nào đó thì chế định này hay pháp à, tục đế này nó vô số nó rất là nhiều và nó thiên biến vạn hóa ở trên thế gian nhưng đức Phật chánh đẳng chánh giác ngài biết tất cả những pháp thuộc về chế chế định hay tục đế này ngài có thể biết ngôn ngữ của tất cả nói về cây viết chẳng hạn tất cả ngôn ngữ nói về cây viết à, do vậy mà ngài biết luôn cái pháp thứ năm đó là pháp chế định trong khi đức phật độc giác thì ngài có thể giác ngộ được bốn pháp kia bốn pháp là nãy giờ chúng ta nói thứ nhất là các pháp hành sankhara thứ hai là các cái tướng trạng thay đổi của các pháp hành và cái thứ ba là um, các đặc tính của vô thường khổ vô ngã của các pháp hành thứ tư là niết bàn bốn pháp này đức phật độc giác có thể biết được nhưng cái pháp thứ năm là pháp chế định hay tên gọi hay những quy ước của thế gian để gọi tên một cái sự vật hiện tượng một cái ý nghĩa nào đó thì đức phật độc giác không biết được do vậy đức phật độc giác không thể giảng pháp đến cho người khác để giác ngộ được như ngài nhưng đức phật chánh đẳng giác như samma sambuddha có thể biết được cái pháp chế định panyati này và do vậy ngài có thể dùng ngôn ngữ để diễn bày pháp như nó là và chúng ta có thể hiểu được và thực hành cũng chứng ngộ được niết bàn ừ, và đây là điểm đặc trưng của ân đức Samma Sambuddho tức là Đức Phật chánh đẳng giác hay Đức chánh biến tri. Yes, okay. Okay. So, some, some are Sambuddha, some well. Sun is by himself. Buddha is no one. The one who knows well by himself. So the one who know Nyaya Dhammas, the Dhamma to be known well by himself. This is Sama Sambuddha. So the quality of knowledge. So if you reflect, uh, so you will have a pity. Also, you can be knowledgeable. <laughs> in Myanmar, some people want to take examination. So those people may practice on this quality, Sama the one who know well by himself. What he know is Nyaya Dhamma, the Dhamma to be known. Và như vậy, ông Đức Sama Sambuddho, uh, à, Sama chữ sama là rõ tốt chữ sam là tự mình tự vị ấy Buddha là người giác ngộ hay người biết như vậy Sama Sambuddha là người tự mình biết được các pháp một cách tốt đẹp rõ ràng các pháp đó là gì như ngài mới trình bày tức là năm pháp neya năm cái pháp niya mà nãy giờ ngài trình bày đó được đức phật biết một cách rất là rõ ràng thấu suốt bởi chính ngài bởi chính trí tuệ của ngài không có vị thầy khác chỉ dạy và do vậy khi chúng ta niệm cái ân đức niệm ân đức samasambuddha là chúng ta nên nhớ về những phẩm chất này của ngài và khi niệm như vậy thì chúng ta có thể sinh khởi được ừ, hỷ lạc và kể cả trí tuệ cho nên ở Myanmar khi mà người ta thi cử tới kỳ thi cử gì đó người ta cầu thi đậu hay cầu sáng suốt thông minh trí tuệ thì người ta niệm ân đức Sama Sambuddha này để được thi đậu đó là người có thể tự mình biết cách So for the Vipassana practice on this teaching, you can reflect uh, this body as a formations uh, this body is a nature, impermanence, dukkha, suffering, not a known self. So if you think in this way, it is a right view, it is a right thought, it is a right effort. So can reduce your defilements. Okay. ですね。 và đối với hành giả hành thiền vipassana khi các bạn quán chiếu thân thể này chỉ là các các pháp hữu vi cấu thành được cấu tạo thành có nhân mà tạo thành và nó có đặc tính thay đổi vô thường khổ vô ngã thì khi bạn quán chiếu như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thì tâm của bạn sẽ sinh khởi các cái pháp như thử sự thật như nó là và lúc này thì nơi bạn sẽ sinh khởi chánh kiến chánh tư duy và chánh tinh tấn Okay, so we will go to interview. Hmm. Yes, okay. Bây giờ ngày nãy chúng ta chuyển qua phần trình phát. So there are some questions have been asked and I would like to share the screen. So may I read the, the question loudly. Uh, first question, um, I pay respect to you, sir. Uh, I have question about the departed relatives when they pass away due to bad karma and then have been reborn in the beta realm. So they have to suffer the result of that beta life until that karma is ended or when their relatives do good deeds and share merits towards them they can get out of that beta life sooner. Teacher, please explain, explain to me and the public to understand more. I'm grateful to you. So, yeah, because of their karma, because of uh, rejoicing others' merit, they, they become free, free from suffering. So if their karma is really strong, so relatives may forget to do dana or may happen in this way. So may not have chance to rejoice others' merit. Usually like that. So in the Buddha time, some relatives of Genbei Misara. So the other time only his relatives have chance to uh, rejoice others' merit. Before that, everybody forget uh, to do uh, merits. So because of this, you can say, because of karma or because of merit, they pray. So uh, sharing merit is the nearest cause. Karma is uh, the far cause, like that, far cause. the Gaussian which is far, like that. So for example, uh, if uh, we sick, so if we have a good gamma, we will have a good doctor. If we have a good doctor, we can recover. So delta is the nearest cause. Our good gamma is uh, the cause uh, which is far. So because of this, uh, yeah, because of gamma, as if the cause which is far uh, because of sharing merit, which is a near cause. So the one were free from suffering. Yes, Bhante. Mm. mm. Ngài trả lời câu hỏi này như sau. Ừ, vâng, bởi vì nghiệp của họ cho nên họ phải tái sanh vô thế giới ngạ quỷ và nếu họ có cơ hội hoan hỷ với phước thiện mà người thân làm và chia đến họ thì họ có thể được thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ đó và nếu họ bị nghiệp nặng thì họ không có cơ hội được chia phước và hoặc là thân quyến của họ quên làm phước quên chia phước cho họ hoặc là họ không có thân quyến để mà làm phước chia đến họ vân vân ừ, và thường là như vậy ừ, và như thời Đức Phật, câu chuyện của vua Bimbisara và những thân quyến ngạ quỷ của ông trong quá khứ lâu xa. Khi ông làm phước, ông cũng quên chia phước và họ không được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ cho nên họ mới về kêu và sau đó ông sợ hãi và khi được Đức Phật nói giải thích nguyên nhân thì ông làm phước lại và ông hồi hướng thì họ mới được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Như vậy thầy kết luận rằng à, có hai nguyên nhân để ngạ quỷ có thể thoát khỏi cảnh ngạ quỷ đó thứ nhất là nhờ thiện nghiệp của họ tốt nó trổ quả và thứ hai là nhờ phước thiện của người thân làm và chia cho thì họ có thể được thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ như vậy cái phước thiện mà người thân chia cho đó nó là cái nguyên nhân gần và cái nghiệp tốt của họ nó chín mùi là nguyên nhân xa tức là nguyên nhân sâu xa hơn ví dụ như khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta bị một cái nghiệp bất thiện nhưng khi chúng ta có một cái nghiệp thiện nào đó trổ thì chúng ta gặp được bác sĩ tốt nhờ có bác sĩ tốt cho nên chúng ta lành bệnh như vậy bác sĩ giỏi là cái nhân gần còn cái nhân sâu xa hơn đó là gia thiện nghiệp của chúng ta có và thầy kết luận một lần nữa như vậy nghiệp là nguyên nhân sâu xa và được chia phước là nguyên nhân dần thiện nghiệp và được chia phước là hai nguyên nhân mà có thể khiến ngạ quỷ thoát khổ còn nếu không thì ngược lại yes Bante so the next question and this uh, I would like to ask if I believe in feng shui For example, see which direction suits me. Will I fall into wrong view? I see that there are some monks who examine and help people about feng shui. See which direction is good to do business for Buddhists. Should I listen to it, sir? but they are no. Uh, ah, Shui. Okay. Yes. Oh, okay, feng shui. That's <laughs> a Chinese word. Yeah, yeah. Everybody, everybody interesting about the feng shui. Yes. Uh, so for the monks, uh, uh, cannot teach feng shui. Yeah. So because uh, when the monks, uh, bhikkhus teach feng shui, people were donate because of feng shui. So not because of sila samadhi panya. So those properties he gained is not, not suitable for every bhikkhu. Ngài nói rằng mọi người rất là thú vị về phong thủy và đối với ờ, người tu á, tức là chư tăng thì không thể dạy hay xem phong thủy bởi vì khi mà vị ấy dạy về phong thủy đó thì người ta sẽ cúng dường vị đó vị tỳ kheo đó à, do vị ấy nói hay dạy về phong thủy và những vật phẩm mà vị ấy nhận được là do bởi kiến thức hay là dạy về phong thủy chứ không phải là do vị ấy dạy về giới định tuệ và những cái vật phẩm đó nó thuộc tà mạng tức là nó không có được chánh đáng và không được sử dụng bởi chính vị đó hay những vị khác cho nên là đây là ừ, việc làm sai trái yes, mình. So, uh, round view, serious round view is uh, related to religion. Religion, like usually uh, about the karma and karma result. If you reject, it is a wrong view. Uh, so, if uh, something is opposite of vipassana, it is a wrong view. So, but uh, not every wrong view is uh, serious. Uh, so rejecting karma and karma result, uh, rejecting like a vipassana view, uh, especially rejecting karma and karma result, uh, it is dangerous. The other something wrong view is maybe wrong view, but not, not dangerous. For example, about the feng shui, so uh, like a fortune teller or those things. Uh, this is a this cause you know, effect usually uh, maybe present cause and effect. So some are right, uh, some are wrong. Not sure based on based on teacher uh, clever or not. So for example, Uh, the direction, uh, uh, sleeping in direction. So based on house, the house conditions, maybe wind, how to blow. So, so based on that, according to medical point of view, uh, may have many reasons. Uh, some are, they don't mention because of winds are coming in this way if you sleep in this way, may have may have a sickness, something like that. Uh, so because of this, sometimes it is right, good to follow. Uh, sometimes uh, not good to follow, but it is not so serious. Uh, so unless you don't harm uh, like uh, other people or uh, appearance. Uh, so not so serious. Correct, uh, not correct is uh, based on teacher, mm, based on view. Uh, for example, uh, sometimes uh, doctor they're trying to cure a sick person, so give a different kind of uh, give medicine, this and that medicine should be okay but uh, now not yet okay. So other time they may say, please uh, change uh, your sleeping place. Ah, uh, because he thought something may have a problem when he is uh, sleeping. Maybe the wind blow there, so uh, catch cold at night. So, so may have this reason because of this uh, fortune teller may say you should change your sleeping place. So it is reasonable, although he may not say the reason, may not explain. So because of this, is uh, sometimes a uh, right to follow, sometimes uh, no right to follow. So uh, yeah, if you will do something bigger things like building a house. You know? So sometimes I do ask uh, clever people how to do. Maybe it is good because after doing, if they told, you may have uh, some mind problem <laughs> or real problem. So, and yeah, because of this, uh, sometimes it is good to follow, sometimes it's not good to follow. based on how much uh, the teacher is clever. It can be right, it can be wrong. Uh, but mostly it is uh, like a present cause and uh, effect. Uh, not, not, may not related to gamma and gamma result, which is a uh, far, uh, which is a far between cause and effect. Hmm. Okay. This one hỏi về phong thủy có phải bị rơi vào tà kiến hay không thì ngài nói um, riêng đối với chữ tà kiến thì nó liên hệ đến các cái niềm tin về tôn giáo nhiều hơn đặc biệt là niềm tin hay là kiến thức hay là tri kiến về nghiệp và quả của nghiệp và những cái tri kiến mà nó nghịch đối nghịch với các tri kiến thuộc thiền vipassana như hồi nãy thầy vừa giảng thì thì nó thuộc về tà kiến ví dụ như mình cho là cái này là thường cái này là là, là đẹp cái này là là ngã thường lạc ngã tình thì là thuộc về tà kiến à, mình bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp thì là tà kiến à, và đây là những cái loại tà kiến căn bản và nó mang cái tính nghiêm trọng hệ trọng hơn còn lại không phải tất cả những cái kiến thức hay cái tri kiến khác thì nó à, là đều à, là tà kiến hay là ừ, một tà kiến một cách nghiêm trọng ví dụ như à, mình có thể bác bỏ một số cái điều này điều kia nó thuộc về kiến thức này kiến thức kia thì nó ờ, không có phải là nghiêm trọng lắm bởi vì nó không liên hệ đến nghiệp với quả của nghiệp nhiều ví dụ như một số cái kiến thức thuộc về phong thủy thì nó liên hệ nhiều đến cái nhân và quả trong hiện tại nhiều hơn là nhân và quả xa trong tương lai ai xin lỗi trong quá khứ à, một số kiến thức này nó cũng có thể đúng hoặc có thể sai nó dựa trên cái người giảng dạy cái người thầy hay là cái người nói ra điều đó à, nó có thể dựa trên à, y y học hay là dựa trên khoa học ví dụ như nếu mà mình làm nhà hoặc là mình nằm cái giường ở cái hướng này thì nó sẽ bị gió à, thổi và gió thổi thẳng vào người như vậy thì sẽ bị bệnh ừ, do vậy à, nên thay đổi cái hướng nằm thì sẽ khỏe mạnh thì đây là một cái điều à, có thể là rất là đúng mà có thể chúng ta có thể nghe theo bởi vì nó dựa trên cái nhân và quả trong cái thời hiện tại trong cái thời điểm đó và nó không có quá nghiêm trọng à, trừ khi mà phong thủy này nó mang cái tính cách hãm hại người khác thì chúng ta không nên làm à, và thầy cũng nhắc lại là tùy vô cái người giảng dạy giải thích cái vấn đề đó như thế nào mà nó có thể đúng hoặc có thể sai ví dụ như một người bị bệnh bác sĩ có thể cho thuốc uống rất là nhiều lần nhiều loại thuốc khác nhau mà không hết thì sau đó bác sĩ bảo à, về đổi hướng nằm đi thay đổi cái chỗ nằm hoặc là một cái người fortune teller có nghĩa là người thầy bói bảo thay cái chỗ nằm đi đổi hướng nằm đi thì lại hết bệnh có thể họ không giải thích cụ thể nhưng là nó có lý do là bị nằm ngay cái hướng gió thì bởi vì gió thổi hoài cho nên bị bệnh chỉ cần thay đổi cái hướng nằm thì hết bị gió thì hết bị bệnh thì nó không có gì hiền bí mà nó rất là cụ thể và cũng vậy như là xây nhà thì khi mình xây nhà thì mình nên hỏi người có kiến thức về xây dựng hay là về kiến trúc sư để mà ta tư vấn cho chứ nếu không thì mình mình làm lên thì nó có bị những cái vấn đề không có tốt đẹp không có thuận lợi lắm thì như vậy phong thủy nó còn tùy thuộc vô ai là người giải thích giảng dạy và à, có lúc nó đúng có lúc nó sai ừ, dựa vô cái sự giải thích và giảng dạy đó như thế nào nó có hợp với các cái điều kiện hiện tại hay không à, và ngoài ra phong thủy nó chỉ là những cái nhân và quả trong cái thời điểm hiện tại ở tại cái khu vực đó chứ nó không có liên hệ nhiều đến nhân và quả trong quá khứ sâu xa như là nghiệp và quả của nghiệp đó là câu trả lời của thầy Yes, Bante, we come to the next question. Um, I pay homage to Sarah. Sarah may ask, if everyone knows the practice of offering to virtuous people and the holy ones would have excellent merits, then other sentient beings who are not virtuous ones and are suffering in poor conditions will not receive donation from us Thus, will they be miserable forever? So how to do, how do we properly understand in this practice of generosity? Thank you, Bante. So, uh, so the beneficial donation is another. Compassion to poor people is another. So in the Buddha time, Buddha's monastery devotee Anathapindika. He offered to the Buddha and Sangha. Also, he offered poor people. Because of this, his name is Anathapindika. Anatha is like poor people. Pendika is who give food. So <clears throat> uh, if you want to get much result based on your donation, so yeah, to give virtuous people, it is better. It is a reality. So because of receiver's quality, you will help much result. There are many stories of Haringham Buddha, Pichika Buddha, so like that. You can do great merit Uh, so poor people to give is just to produce your compassion. Result of donation uh, may not be may not be much, but uh, only your compassion. Uh, compassion is great. Uh, you may have some result of compassion. Uh, so people respect you, something like that. So it is possible. Uh, another real result will come. So if someone understand karma and karma result, if someone understand uh, the goodness of compassion, uh, so they will offer uh, both, not just one. So uh, We give a Dharma talk many times and to give a virtuous people. Most of bhikkhus here want to feed the dogs <laughs> because of compassion. So uh, they have a good mind, gentle mind. So usually compassion arises. You know, most of devotees uh, come to offer bhikkhus. Bhikkhus uh, offer to the to the dogs. So we have to sometimes we, many times we have to tell the bakers not to feed dogs <laughs> because a lot of dogs in the monastery very noisy uh, like that. So, uh, so if understanding like our teaching, uh, so although we are doing virtuous people, is to be donated. So many have a compassion. So most treated dogs are uh, within a monastery. okay. Yeah. A different result. Hmm. hmm. Ngài trả lời câu hỏi này như sau. Hmm, lợi ích của việc bố thí cúng dường đến bậc có giới đức là một vấn đề là một việc và lợi ích của tâm từ là một việc khác ừ, có nghĩa rằng là ừ, phước cúng dường cúng dường nó cho phước như thế nào à, là một cái vấn đề khác còn à, bố thí với tâm từ là một vấn đề khác nữa ừ, như ông Anatha Bindika là ông cấp cô độc ở thời Đức Phật ấy ông có tên là Anatha Anatha là người nghèo hay là người cô độc Indika là người cung cấp hay cấp dưỡng là như vậy ông có tên là ông cấp cô độc ông cũng cúng dường cho Đức Phật chư chư tăng rất là nhiều và ông cũng bố thí à, cấp dưỡng cho những người nghèo khổ rất là nhiều do vậy ông có tên đó và tùy vô bạn tùy vô tác ý hay xu hướng hay sự lựa chọn của mỗi người mà người đó có thể cấp dưỡng cúng dường bố thí cho đối tượng nào mà người đó muốn nếu người đó muốn có nhiều phước báu thì dựa trên quy luật vận hành của nghiệp người đó có thể cúng dường bố thí đến những vị có giới đức có đức hạnh thì phước báu sẽ rất là thù thắng đây là một sự thật và đã có rất nhiều câu chuyện trong kinh tạng kể về những phước báu cúng dường đức phật hay đức phật độc giác vân vân và nếu người đó hướng tới muốn sinh khởi lòng từ bi thì có thể bố thí cấp dưỡng cho những người nghèo khổ à, và khi cúng dường cấp dưỡng cho những người nghèo khổ không có giới đức à, như những chúng sanh không có giới đức thì kết quả thì sẽ ít hơn à, đây cũng là sự thật tuy nhiên sẽ cũng có quả báu ví dụ như sẽ sinh khởi nơi tâm người bố thí rất là nhiều cái tiến trình thuộc về tâm từ tâm bi và quả trở lại là được nhiều người thương mến hay được nhiều người biết đến vân vân thì cách nào thì cũng có kết quả và nó sẽ trổ quả theo cái cái vận hành của nghiệp như thế ở ờ, thiền viện chúng tôi đã dạy rất là nhiều cái bài pháp nói về bố thí với tâm từ này rồi và nhất là độ cho chư tăng chư tăng ở ờ, trong thiền viện thì khi các vị thực hành pháp thành thiền thì tâm của các vị rất là mềm mỏng và rất là tâm từ cho nên rất là thương các chúng sanh và hay cho chó ăn hay dùng thức ăn để mà cho chó hoang ăn và khi cho nó ăn như vậy thì chó hoang nó đến rất là đông và nó làm gây xáo trộn rất là nhiều trong thiền viện đây là một cái vấn đề à, đau đầu nhức óc của của mỗi thiền viện ở bên miếng có quá nhiều và như vậy các cái bài pháp nói về tâm từ này thì các ngài cũng phải giảng thường xuyên tức là phải tâm từ nhưng mà phải đúng chỗ tại vì nếu mà, mà cho cho ăn nhiều như vậy thì nó Ờ, sẽ gây hại cho cái môi trường tu của thiền viện á thành ra các ngài cũng phải quy định là phải gộp lại một chỗ nào đó và đem lên uh, xa thiền viện và tập trung chó ở đó để cho nó ăn chứ không có uh, cho một cách tùy tiện được thì đại khái là thành tên nói rằng à, khi mà mình muốn cúng dường tùy theo cái cái tác ý của mình mình cúng dường hay mình bố thí mình muốn có tâm từ hay muốn có phước thì do mình lựa chọn yes Mante so the next question um, I pay homage to Bante dear Bante I read a book called uh, Anapanasati Dipani by a Sayadaw in Burma. He compiled on how to practice the four stages of mindfulness of breathing meditation as follow. One, That bhikkhu is mindful of breathing in and mindful of breathing out. Two, when the in breath is long, knowing that the in breath is long. When the out breath is long, knowing that the out breath is long. When the in breath is short, knowing that the in breath is short. When the out breath is short, knowing that the out breath is short. Three, he should study like this I will know on the plus, mean air's flow of breathing, beginning, middle, and of the air. When the breath comes in, so I should study like this. I will know on the plus when the breath is out. This third state is in the explanatory notes. The meditator perceives the long and short breath so he should try to recognize the in and out breath clearly at three, three times from the beginning, the middle, and the end inside the body from the top of the nose to the navel at abdomen. Fourth, we will study like this. I will calm the breath when the breath comes in. I should study like this. I will calm the breath when the breath goes out. Yipante, please explain to me clearly in item number three of the section, recognition on pre-press in and out, bringing the breath from the tip of the nose to the navel. Is this practice included in Pali Tipitaka? And please kindly explain to me more in part four, practice to calm the breath. I am grateful to Bante and Sally wishing you good health and happiness. Oh, what? I don't understand well. So maintain is what? Maintain is sub, sub, the whole breath. Yes, whole breath is from the nose to the navel. Is it included in Tipitaka uh, Bali? The whole breath. So, so the whole breath, the whole breath means. Uh, uh, it is uh, timing. Yes, Sunday. Timing, not not bodily distance. Yes, yes, Sunday. So, no beginning uh, for the anabana only here, only here to practice. No go to navel, only yes, in front of nose. So, as a timing, only you should know all. All means that beginning, middle, the end. So if you are knowing continuously here, so you are knowing in beginning, knowing in middle, knowing in the, uh, the end. So trying to know continuously. For example, when you see movie, if you you see movie continuously, so you know the beginning of movie, middle of movie, and the end of movie. So the place to see is only on the screen. On the screen. So just you trying to do continuously without interruption. If so, you are know you are know all beginning, middle, and the end. So you should try to see in nose continuously. If so, you know beginning, you know middle, you know the end. It is just a saying about the timing, no bodily distance. Okay, you may explain that, that first. Yes, Bhante. Hmm. Ngài giải thích về câu hỏi của hành giả ở câu hỏi là nhận biết giai đoạn 3 tức là diễn giải trong ghi chú cái câu thứ ba là biết từ um, ba đầu giữa cuối trong thân từ chóp mũi đến điểm rốn thì ở đây là toàn thân hơi thở trong kinh có nói đây chính là cái giai đoạn hành giả biết toàn thân hơi thở thì ngài thiền sư giải thích đây là nói về thời gian thời gian bắt đầu hơi hơi thở đi vào bắt đầu hơi thở vào rồi ở đoạn giữa là đang vào và chấm dứt là vào hết và đi ra cũng vậy và liên tục biết một cách không gián đoạn tức là nó liên hệ đến thời gian của hơi thở nếu mà hành giả cố gắng biết hơi thở ngay chỗ chóp mũi à, ngay chỗ nhân trung á, biết liên tục từ đầu đến cuối của hơi thở như vậy thì được gọi là biết toàn thân hơi thở chứ không phải là nói đến nơi chốn nơi chốn là từ trong thân từ chóp mũi cho đến điểm rốn không phải nói đến vị trí khi nói đến toàn thân hơi thở là nói về thời gian chứ không phải nói đến vị trí cũng giống như khi bạn xem phim nếu mà nói bạn xem liên tục bộ phim thì bạn xem đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối bạn biết những cái gì diễn tiến ra trên phim đấy do bạn xem liên tục không gián đoạn cho nên được gọi là xem toàn bộ bộ phim còn nếu mà bạn à, xin lỗi nhưng cái vị trí mà bạn xem nó vẫn là trên màn hình thôi cái chỗ dán mắt vào nó vẫn là trên màn hình thôi chứ nó không phải là chỗ khác nhưng mà nói về thời gian là bạn xem liên tục cũng tương tự như vậy bạn nhận biết cả ba phần của hơi thở đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối của hơi thở là nói về thời gian liên tục không gián đoạn nhưng vị trí nó cũng chỉ là một chỗ đó là ở ngay điểm dưới cánh mũi và trên môi trên yes Mante so in this case why they think uh, to see the breath in the whole body so because of usage sabakaya Gaia. Yes. Uh, Gaia is a, usually it is a body. It is a body, but not here. Here is a breathing. Gaia is a breathing. So in the commentary said, Gaia means asasa basasa, in our breath, not mean body. So if so, why the Buddha use Gaya here instead of using Basasa in our breath? The possible reason is uh, it is a teaching about the Gaya Nupassana, uh, discerning in body. So Gaya. So because of this, uh, the Buddha use. Uh, Sabakaya uh, Yusakaya. <coughs> so, if so, can we call breathing as a Kaya? The literal meaning of Kaya is a, uh, a uh, combination. Combination. So, for example, our body, this body This body is a combination of 32 parts, uh, like a liver, heart, uh, hair, body hair, nail, teeth, all combined become body. So uh, it is also combination. So in the same way, about the breathing. For the breathing, if we think as an element, ultimate realities, There are nine or eight kinds of realities. Four elements are the water, fire, wind, color, smell, taste, and nutrition. After that, sound. Altogether, nine. Nine kinds of reality is uh, in the breathing as an element. So Those nine kinds of materiality combined together. Because of this, breathing is a kind of combination. Gaia. So like a body, body is a kind of combination of body two parts. This breathing is a, a kind of combination of nine kinds of reality, nine kinds of ultimate reality. Because of this, This breathing is called "gaia" as a literal meaning. So breathing meditation, but in the session, uh, it is but in the session of uh, Gaya Nupassana, because uh, this is uh, just a materiality, as a atimata reality. Because of materiality, so uh, breathing, knowing breathing is a uh, Uh, descending body, descending combination. So uh, to be matched as a Kaya Nupassana teaching, so the Buddha use uh, Sabha Kaya Patisamvedi. So have to go according to literal meaning. Uh, kaya is a combination uh, as a literal meaning. So because of this, the Buddha use Kaya for the breathing yeah, it is uh, uh, to be understood uh, uh, about the word, not mean this body. It is it is it means air of breath. Air of breath is uh, called Gaya, body, combination of nine kinds of materialities. Tiếp theo, Ngài giải thích về um, chữ à, vị này hỏi là có trong kinh tạng hay không á, thì ngài giải thích về cái trường hợp chữ toàn thân hơi thở tức là khi mình biết hơi thở đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối thì trong bài kinh niệm hơi thở đức phật có dạy cái phần này gọi là toàn thân hơi thở thì ngài dùng cái chữ sabakaya à, và tại sao cái chữ này khi mà dùng chữ Pali Sabakaya lại bị hiểu lầm thành ra là biết được biết toàn thân là cái thân thể này à, tại sao lại hiểu lầm như vậy trong khi đó thì chữ hơi thở là um, asasa pasasa là hơi thở vào hơi thở ra và chú giải giải thích bài kinh niệm hơi thở này rằng ở chỗ sạch ba kaya Đức Phật muốn nói đến đó chính là hơi thở vào hơi thở ra thôi chứ không phải là toàn thân hơi thở nhưng tại sao lại Đức Phật lại dùng cái chữ kaya ở đây mà không dùng chữ <clears throat> xin lỗi asasa basasa hơi thở vào hơi thở ra bởi vì đây có thể là vì ngài đang dạy phần quán thân ở trong kinh đại niệm xứ phần quán thân gồm có thân thọ tâm pháp thì quán thân thì cái phần niệm hơi thở nó nằm trong phần quán thân và chữ ca giá là thân chúng ta có thể gọi hơi thở là à, tập hợp của các cái ờ, tổng hợp sắc bởi vì chữ ca giá mình dịch là thân là mình nghĩ ngay tới thân thể này mình nghĩ đơn thuần vậy thôi nhưng thực tế thân thể này là một tập hợp của 32 thành phần bản chất của chữ nghĩa của chữ ca giá nó là sự tập hợp như thân này là tập hợp của 32 thân phần và hơi thở là tập hợp của chính sắc chính sắc pháp đó là đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất và âm thanh thì đây là cũng là một sự tập hợp cho nên Đức Phật mới dùng chữ ca giá như vậy có thể dùng chữ ca giá để hiểu đó chính là hơi thở và trong trường hợp ngài sử dụng chữ ca giá mà không sử dụng chữ abasa asasa là vì ngài đang dạy về quán thân ở trong cái chương à, quán thân trên thân trong kinh đại niệm xứ đấy là mình đang chiết tự để hiểu về cái ngôn ngữ văn chương khi đức phật dùng ở trong cái hoàn cảnh nào như vậy niệm thân à, niệm hơi thở được xem là niệm thân bởi vì bản chất của hơi thở nó chỉ là sắc pháp mà thôi khi chúng ta biết hơi thở vào hơi thở ra thì chúng ta chỉ biết một cái đối tượng thuộc về sắc pháp cho nên nó thuộc về phần quán sắc hay là quán thân thân đây có nghĩa là phần sắc và như vậy đức phật dùng cái chữ à, Sabakaya này toàn thân hơi thở chữ toàn thân ở đây làm cho nhiều người hiểu lầm là biết toàn bộ cái thân thể này nhưng trên thực tế là Đức Phật chỉ đang muốn nói tới là hơi thở vào hơi thở ra ở ba thời điểm à, liên tục thời gian đây là cái nghĩa văn chương văn tự chứ không phải ý ngài muốn nói chúng ta biết toàn bộ thân thể hơi thở đi vào trong thân và đi ra khỏi thân như thế nào yes Mante The next one, number four, what he asked. He asked, uh, he would like to understand more about how to practice in the breath. Uh, Number four. when the breath goes out. So <clears throat> Uh, brother is uh, created by mind. So if you have a desire, you hold a desire, do breathe calmly. So I wish to breathe calmly, me and brother be calm. If you have this wish, it will be more and more calm. It will be subtle. You can practice in this way. So uh, why our breath is uh, gross? Because a body, when a body is running, so it may be gross. But meditating time, your body is quiet. Only you need your mind. If your mind is quiet, the breath will be quiet, will be calm. Because of this, just you should have a desire to have calm breath. Or you may reflect, may my breath become Now may my brother be subtle. If you tell, you have desire gananga, the breath will become. It is the way to practice. Và Ngài trả lời câu hỏi tiếp theo là phần số 4, phần thực hành an tịnh hơi thở như thế nào? À, cụ thể như thế nào thì Ngài nói hơi thở được tạo ra bởi tâm. Và nếu bạn có ước muốn ừ, làm cho hơi thở được an tịnh thì bạn giữ ước muốn đó trong tâm và lặp đi lặp lại nhiều lần à, mong cho hơi thở của tôi được an tịnh hơi thở của tôi hãy lắng dịu an tịnh và lặp đi nhiều lặp lại nhiều lần với cái xu hướng tâm với cái tác ý tâm như vậy thì hơi thở từ từ sẽ lắng dịu sẽ an tịnh và đây là cái cách thực hành à, tại sao hơi thở của chúng ta thô à, hay là mạnh khi chúng ta hoạt động thì do thân của chúng ta à, đi đứng chạy nhảy làm việc nặng thì cần phải hơi thở thô để nuôi dưỡng nhưng khi chúng ta ngồi thiền thân hoàn toàn bất động và ngồi trong một thời gian dài thì thân càng lắng yên không có hoạt động gì nhiều à, và lúc đó hơi thở không phải do thân mà tạo ra sự thô tháo mà là do tâm do tâm của chúng ta thô cho nên chúng ta bị hơi thở thô do vậy nếu muốn làm cho hơi thở trở nên an tịnh thì chúng ta phải làm cho tâm an tịnh bằng cách có tác ý có ước muốn làm cho hơi thở an tịnh và hướng tâm đến cái điều đó nguyện nguyện trong tâm nhiều lần thì từ từ hơi thở sẽ được an tịnh đó là cách thực hành Is it ừ. finished, Bante? Dear Bante, before I have heard the Gav fi Sutang. I do not understand very well. Today, I respectfully ask you kindly guide and re-explain to us how to distinguish clearly when practicing the first jhana so that we don't make the same mistakes as the cow. The cow. We neither go forward nor go backward. Uh, if First jhana is still weak. The jhana factors are not yet stable, but progression to the second jhana, second jhana will not be possible. Also, we can't stay in the first jhana anymore. Thank you, Bhante. <coughs> yeah, this means uh, once you got a first jhana, you should not go to second jhana suddenly. So when you get first jhana, uh, you should continue to practice masteries, like uh, absorption qualities, to absorb longer time. Uh, uh, to, to check jhana factors uh, cleverly, quickly, so etc you should practice five masteries. Important things, uh, absorption quality, do we long? Uh, to check jhana factors very well, very quickly. So it is an important masteries to practice. So uh, to practice those masteries, uh, usually you may take time, uh, maybe five days, 10 days, maybe 15 days. So after jhana, after one jhana. So after practicing mastery, you can go to second jhana. So if so, you, you can reach it to second jhana. Yes. Just now, you get the first jhana, you're trying to go second jhana. If so, may not have a second jhana, also may lose first jhana. So this is kind of explanation. So because of this, uh, mainly to, to have absorption uh, but longer time as much as you can. So different people can be different because a healthy person and not healthy person will not be the same. So also knowledgeable and uh, not knowledgeable person will not be the same. Uh, some people have a lot of effort, energy, some are not. So how long we should get? Uh, it can be can be different. So because of this, you try, you are the best. You are the best. But normally, uh, we may say general uh, many people's way to do. So usually, maybe able to absorb like uh, uh, two hours, or three hours. Some people are four, five, or more. And some are maybe just one hour or one hour something. If you really not healthy, you're really old, even to get a one sometimes it's difficult. So to make sure, so because of this, uh, you should try your the best. You may try, you may be able to get like a two one, three hours to absorb. If so, it is uh, for most of people's way to do. But if we are really old, so even one one may be difficult to get we may try about one month to get a mastery, or uh, one half a month. Oh, maybe this is my best. So although we don't get a one-on-one, we may go to second jhana. try, not sure. So in this way, we, we should practice. But if we have ability, we may try to get, for example, most of people trying to get three on ones Uh, if I'm healthy and uh, knowledgeable, may try to get a four hours, five hours. If so, it is very sure to go to next step. So generally, we may try to do two one, three ones. So absorption quality is uh, the most important. If you can absorb uh, this quality, uh, you can absorb a long time. You can do everything like checking jhana practice. So, in brief, as a longer time, you may do two or three hours. As a days, so you may take uh, like a five day to 15 days. If you're not satisfied, about one month. So after that, you may go to next step. Okay. Ngài trả lời cho câu hỏi này như sau. Để không bị mắc lỗi là các chi thiền của sơ thiền chưa vững mà lên nhị thiền rồi tiếng cũng không được mà lùi cũng không được thì ngài nói trong trường hợp này khi bạn vừa đắc sơ thiền thì bạn không nên tiến lên nhị thiền liền mà bạn phải hành năm pháp thuần thục của sơ thiền một cách rất là cặn kẽ kỹ càng nhất là ngồi lâu cái thuần thục về an chỉ định thiền thuần thục về việc nhập thiền à, tức là ngồi càng lâu càng tốt có thể an trú à, trong sơ thiền ừ, nhiều tiếng đồng hồ và các cái pháp thuần thục về kiểm thiền chi nhanh rõ kỹ một cách chính xác ờ, và sau khi mà thực hành ừ, năm pháp thuần thục ừ, tốt bạn cũng cần phải có thời gian à, để thực hành như là 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày à, thì khi bạn đã cảm thấy mình thuần thục về sơ thiền rồi thì bạn lúc đó mới nên tiến lên nhị thiền chứ nếu mà bạn vừa mới đắc sơ thiền bạn lên nhị thiền liền thì nhị thiền cũng không thể đắc được mà bạn cũng không thể an trú lại sơ thiền được tức là sơ thiền cũng mất luôn như vậy thầy cũng nhắc đi nhắc lại là cần phải ngồi trong an chỉ định của sơ thiền càng lâu càng tốt và tùy vào mỗi người tùy vào tình trạng sức khỏe tùy vào trình trạng hiểu biết trí tuệ và tinh tấn của mỗi người mà cái thời gian này nó khác nhau à, khi được hỏi là bao lâu là cố định thì cái này không cố định được tùy vô từng người mà do vậy bạn chỉ có thể nên cố gắng hết sức của mình ừ, cái thời gian mà chúng tôi dạy cho các thiền sinh à, có một chuẩn chung chung đó là 2 tiếng đến 3 tiếng trong mỗi thời có người thì dạ, à, có khả năng có sức khỏe hơn thì họ có thể ngồi từ 4 tiếng đến 5 tiếng trong mỗi thời thiền là trong thời gian 50 đến 15 ngày như vậy còn một số người không khỏe họ tuổi cao sức yếu để ngồi an chỉ trong một tiếng đồng hồ liên tục cũng rất là khó đối với họ do vậy tùy trường hợp tùy mỗi hoàn cảnh mà các thầy sẽ dạy khác nhau và đối với bạn để cho chắc ăn là bạn đã ăn trú tốt trong sơ thiền rồi thì bạn nên cố gắng hết sức của mình để đạt đến cái mức mà như mẫu số chung của tất cả các thiền sinh phần đông đó là à, ngồi từ 2 tiếng đến 3 tiếng hoặc có thể hơn 4 đến 5 tiếng. Và chất lượng của an chỉ định là quan trọng. Việc kiểm tra các thiền chi rõ, thiện xảo cũng quan trọng. Và, và như vậy, à, khi bạn đã hài lòng với sơ thiền của mình trong vòng 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày thì bạn có thể qua nhị thiền nếu bạn vẫn chưa hài lòng với sơ thiền của mình thì bạn có thể thực hành thêm một tháng cho đến khi bạn hài lòng với sơ thiền thì sau đó bạn có thể qua nhị thiền. Yes, mình thấy. Ừ, ừ. Okay. So the last question, ừ, Venerable Sir, may I ask, practicing meditation besides the purpose of liberation, does meditation make one become healthier Do we need to practice exercise to be healthier also? <clears throat> so this body, for the body, there are four causes according to Buddha's teaching. So food, temperature, karma, and the mind by meditation, if you, you improve, or if you practice rightly, so you have a good mind. So if you have a good mind, first of all, you will not have mental problems. So that good mind producing good materialities So because of this, body also can be healthier. But uh, the cause of uh, the causes of body was not just uh, just mind. Just have a weather, food, and karma. So, but if one cause is very good, so surely you can be healthier. So this is for the mind. uh, another thing is, uh, yeah, uh, uh we have to bring our body uh, with the four bodily postures, like uh, lying down, standing, sitting, walking. If it is balanced, so can be healthier. If it is not balanced, cannot be healthier. For example, if you meditate a very, very long time, uh, sit a very, very long time. So you will be surely sick. <laughs> in the same way, if you stand a very long time or lying down very long time, so uh, so if so, will not be healthy. So yeah, you need you need a balance in staying about the uh, lying down, standing, sitting, and walking. uh, so episode can be healthy. So trying to have a good mind, uh, balance your bodily posture, good food to eat, stay under good weather, produce a good karma. If so, you will be and uh, you will be healthier. Hmm. Okay. Ngài trả lời câu hỏi này như sau. Thân thể này có bốn nhân tạo thành theo lời dạy của Đức Phật. Đó là nhân thực phẩm, nhân thời tiết, à, môi trường, à, nhân về nghiệp và nhân do ma do do tâm tạo thành. Do tạo do nghiệp tạo do thời tiết tạo và do vật thực tạo. À, nếu bạn hành thiền một cách đúng đắn nỗ lực một cách đúng đắn thì bạn sẽ sinh khởi những tâm thiện tâm tốt lành và những cái tâm thiện tâm đẹp này nó sẽ tạo ra những sắc pháp tốt và do vậy cũng hỗ trợ cho bạn được cái sức khỏe tốt tuy nhiên thân thể này nó còn ba cái nhân khác nữa như thầy đã nói ở trên tuy nhiên một nhân tốt thì cũng đã quý và nó có thể hỗ trợ những nhân còn lại à, và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta cân bằng bốn tư thế đi đứng nằm ngồi luôn chứ không riêng gì là chỉ ngồi không và nếu chúng ta cân bằng được trong bốn tư thế này thì chúng ta cũng có sức khỏe nếu chúng ta chỉ ngồi không mà ngồi rất là lâu thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bệnh hoặc nếu chúng ta chỉ đứng không ờ, nằm rất là lâu đứng nằm lâu thì chúng ta cũng không khỏe do vậy chúng ta cần phải sống một cách cân bằng đều độ đều hòa điều hòa giữa các tư thế của thân và như vậy kết luận rằng là nếu bạn có sinh khởi được những cái thiện tâm à, có sự cân bằng trong các tư thế bạn sống trong điều kiện thời tiết thích hợp và tạo ra nhiều thiện nghiệp tốt đẹp thì bạn sẽ có sức khỏe tốt Is that mm. all, Bante? Okay. Yes. We will make a wish and sharing merit. Repeat after me. Itawata cha ammehi. Itawata cha amehi, Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabbe dewa numodantu. Sabbe dewa numodantu. Sabba sambadi sairiya. Sabba Sampati Siddhiya Idame Nyadina Hodu Idame Nyadinam Hodu Sukhida Hondu Nyadayo Sukhita Hondu Nyatayo Idame Bonyam Idame Bonyam Asawakaya Waham Asawakaya Waham Hodu Hodu Idame silam. Idame silam. Nibbana sa. Nibbana sa. Pachayo. Pachayo. Odu. Odu. Mama bonya bagam. Mama bonya bagam. Sava sadanam. Sava satanam. Bajemi. Bajemi. Desabe. Desabe. Mesamam Mesamam Punya Bhagam Punya Bhagam Labandu Labandu Sadu Sadu Sadu ừ. Thank you very much, Bante. Ừ. Okay, Sadu Sadu. Okay, on the. Uh. And there, there are many questions in the chat box. I think this is too late for Pante, so we will uh, keep this question for the next week. Okay, okay. sorry, sorry. Uh